Hoy me levanté pensando en lo que fuimos, en cómo gritabas mi nombre la última vez que lo hicimos. Pero un día escogiste otro camino. Y olvidaste tu piel que se quedó aquí al lado mío. Quiero otra vez. hace tiempo que no te veía. Te buscaba, pero no te conseguía. Recuerdo cuando sonreír te hacía y dejaste gritar mi nombre cuando duro me pedías. Oh, al te tengo de frente, revivamos hoy. Cada cena de esos días quiero sentirme dentro de tu piel. Te quiero amar y más que ayer. Hablando claro quiero recorrer todo de ti, saciar tu ser. Quiero sentirme dentro de tu piel. Te quiero amar y más que ayer. Hablando claro quiero recorrer todo de ti, saciar tu ser. Dime bebé falta se ve. Y sin hacernos preguntas, nuestras almas se juntan. Y yo lo sé, todo te voy a recorrer. Otra oportunidad que la vida me da de volverte a tener otra vez. Ay, mira, que te voy a regalar. Un primero primera clase para que viaje conmigo. A no ganar de te testigo. Si tú quieres que te siga, yo te sigo. Ay. Ay, mami, yo te sigo. Tú sabes que yo no me quito. Toda la noche bien rico con el chorizo. Quiero dentro de tu piel. Yo quiero amarte más que ayer. Hablando claro, quiero recorrer, todo de ti, saciar tu ser. Hello. Me gusta color rosida como eso la te queda. Su más fría por dentro pero caliente por fuera. Me encanta todo lo que tiene, somos como ama gemelas. El jacuzzi lleno de vela, escuchando vaca y Dime dónde estás, que si tú quieres mami yo voy. Te digo la verdad, te digo quién soy. Tú quieres que le meta lento como yo, o rápido como el GC. Y baje tu Quiero sentirme dentro de tu piel. Te quiero amar y más que ayer. Hablando claro quiero recorrer todo de ti, saciar tu ser. Quiero sentirme dentro de tu piel. Yo quiero amarte más que ayer. Hablando claro quiero recorrer todo de ti, saciar tu ser. Santos y Rafael.